บุ๊กทูสี่สิบสองเตรดสตอีดวาการเที่ยวเมืองรัสเกลดาน j e града ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะด a ลีเย p ิยาซาอัตวเรนาเนด j e l j o m งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ Da li je sajam otvoren ponedjeljkom? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ Da li je izložba otvorena utorkom? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Da li je zoološki vrt otvoren srijedom พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Da li je muzej otvoren četvrtkom? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ Da li je galerija otvorena petkom? สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ Smije li se fotografisati? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ Mora li se platiti ulaz? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Koliko košta ulaz? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ Imali popust za grupe? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Ima li popust za djecu? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Ima li popust za studente? นั่นตึกอะไรคะ Kakva je to zgrada? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Koliko je stara ta zgrada? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Ko je izgradio tu zgradu? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Ja se interesujem za arhitekturu. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Ja se interesujem za umjetnost. ดิฉันสนใจในจิตกรรม Ja se interesujem za slikarstvo.